ndugu zangu waislamu elimu hii si ya wanafunzi peke yao watoto peke yao elimu hii ya dini si ya watoto peke yao bali watu wazima wao ni aujab ni wajibu zaidi kusoma ilmu watu wazima watu ambao wameshakuwa ni baligh kila mtu ambaye ni baligh yeye ni lazima kusoma ilmu sasa kuliko mtoto mtoto si wajibu kwake mtoto kabla albulugh haijakuwa ni lazima kwake kusoma lakini mtu ambaye ni mtu mzima tayari ni baligh yeye kwake ni lazima kusoma na asiposoma anapata madhambi ndiyo sababu tayari ni baligh hajui ibada lazima yeye anapata madhambi kwa nini hajui hakutakuwa na udhuru siku ya kiyama ni ilikuwa sijui tauhid mtu afanya ushirikina awe na udhuru kwamba ah ilikuwa hajui tauhid ndio maana afanya ushirikina udhuru huo haupo tayari hujja imeshasimamishwa baada ya kutumilizwa mitume hawa tayari hujja imesimamishwa kwetu hatutakuwa na hoja nyingine siku ya kiyama kwa lazima kusoma watu wazima wasome wajue tauhidi ni nyinyi wafuate wajue ushirikina ni upi wajiepushe nao wajue sunna ni ipi wafanye wajue bid'a ni ipi wajiepushe nayo lakini si kuachia kwamba masomo ni watoto wadogo tu ndio wanawajibika kusoma yeye mtu mzima mwenye ndevu nyeupe yeye yeye kusoma basi hakuna kusoma acha basi ni kusoma ni ibada unamwabudu Allah kwa kusoma ila almauti min almahdi ila alahad kama alivyosema al-Imam Ahmad ilmu ya dini min almahdi ila alahad mpaka kutiwa katika mwanandani muislamu anatakiwa asome dini yake kadhalika jambo jingine ambalo ni lazima katika ilmu ni ikhlas mtu awe na ikhlas katika ibada hii ya ilmu kama ibada nyingine asome kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala asome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala asisome kwa ajili ya kuonesha watu au kwa ajili watu wamsikie na yeye amesoma kila jambo lazima liwe na ikhlas kila ibada lazima iwe na ikhlas na mutabaa jambo la ilmu kadhalik lazima kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima kutanguliza ikhlas katika jambo hili la ilmu قال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص fahamuni ni ya Allah dini hii iliyosafi wakala taala fa'budillaha mukhlishan lahu din muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini إذا فالإخلاص وصدق النية مع الاقتداء والمتابعة هما شرط قبول أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إخلاصنا متابعة جيو مشد مويلي يككبلي وكيل إبادة كيل عمل ambayo أمتو أنا karibu كاريبك الله لزيمة itangulize ikhlas na mutabaa kumfuata صلى الله عليه وآله وسلم katika kuelezea maudhui hii ni lazima kuwatanguliza maulamaa katika masala ya ilmu na kufuata fatawa za maulamaa na kufuata taadili ya maulamaa na kufuata tajrihi ya maulamaa wanafunzi wanaosoma elimu hii ya dini kila anayesoma elimu hii ya dini lazima kuwaweka mbele maulamaa na kuweka mbele fatawa za maulamaa na tajrih na taadili ya maulamaa mwanawachuoni akitoa fatwa ni lazima tufuate fatwa yake ikiwa ni ya sawa hakuna shaka fatwa ikiwa hiyo ni ya sawa ina dalili katika Qur'an na Sunna hatuna hatuna budi lazima kufuata fatwa yake siseme kama fatwa ina makosa kwamba ifuatwe hivyo hivyo la maulama wanakosea pia maulama pia wanakosea ni binadamu ni watu kwa hiyo nasema fatwa ya maulama ikiwa ina dalili katika Qur'ani au katika Sunna hatuna budi kufuata fatwa hiyo taadili ya maulama tajrihi ya maulama maulama wakisema mwana wa chuoni fulani huyu lazima afuatwe shekhe fulani huyu lazima asikilizwe tunawajibika kumsikiliza mwana wa chuoni fulani huyu rawi fulani ni thika ametegemewa lazima tumfuate tufuate taadili yao wanawachuoni wakisema mwanawachuoni fulani au mtu fulani huu amejeruhiwa msimsikilize lazima tufuate fatua yao hiyo jarhi yao hiyo lazima tuifuate lazima tuifanyie kazi mwanielewa ndugu zangu lazima kufuata fatawa za maulamaa lazima kufuata tajrihi ya maulama maulama wakisema mtu fulani huu ni majruh msimsikilize msimfuate lazima tufuate fatwa yao hiyo mtu fulani huyu shekhe fulani huyu lazima kusikilizwa msikilizeni huyu fuateni ilmu yake chukueni ilmu kwake lazima tumsikilize maulama na tufuate taadili yao hiyo kwa mwanachuoni huyu tusiwahalifu maulama Makusudio yangu ni kwamba haitakiwi kuwaasi maulamaa na kukhalifu fatawa za maulamaa, haitakiwi. Na ukiwakhalifu maulamaa, tayari wewe umevunja msingi katika misingi ya dawa salafia almubaraka. Unapowakhalifu maulamaa ukawaasi wa maulamaa, tayari wewe umejivunjia mwenyewe msingi katika misingi ya dawa salafia almubaraka, kutanguliza fatawa za maulamaa, kuwa na maulamaa kujiunganisha na maulamaa na kuwafu, kufuata fatawa zao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulamaa katika Qur'ani katika aya nyingi shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu maulamaa shahida Allahu annahu la ilaha illa hu Allah ameshuhudia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye wal malaika malaika pia wameshuhudia hilo wa ulul ilmi maulama wameshuhudia hilo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja maulama baada ya malaika kuonesha nini fadhila za maulama wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist al-imam al-qurtubi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii anasema hadhihi alaya دليل على فضل العلم وشرف العلماء aya hii ni dalili ya kuonesha fadhila za ilmu na utukufu wa maulama qala fa innahu law kana ahadun ashrafa min alulama laqaranahu Allah bismihi wa ismi malaikatihi lau kungekuwa kuna mtu mwingine ni mtukufu zaidi kuliko maulama angekutanisha ange jina lake pamoja na malaika wake na yeye Allah angetu, kama alivyokutanisha jina la maulama shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi Allah amewataja ulul ilmi maulama hapa kama kuna yoyote ambaye ni mtukufu kuliko maulama Allah angemtaja hapa lakini kwa nini kataja maulama kwa utukufu wao kwa hiyo unapowaasi maulama ukawacha fatawa zao tayari umevunja msingi mkubwa katika msingi wa da'wa salafia almubaraka wa irtibatu walihtifafu bil ulama kuna watu wanajiita ni salafiyun wanajinasibisha na usalaf na huku wanawaasi maulama kuna baadhi ya vijana eh? baadhi ya vijana na wanajiita mashekhe wakubwa na wanapinga msingi huu wa kufuata fatawa za maulama katika tajrih na taadim hakuna usalafia hapo tayari wamevunja msingi mkubwa katika misingi ya usalafia kuwaasi maulama maulama wasema huyu msimsikilize huyu huyu tayari amepinda msimsikilize sasa ah, hakuna tutamsikiliza nini maana yake hiyo ni taatul ulama hiyo ni kuasi maulama wanavunja msingi wa da'wa salafia يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر هذه الآية enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale watawala wa mambo yenu baadhi ya maulama wanasema maana ulil amri minkum al ulamau wal umara ni maulama na hawa viongozi ni lazima kuwatii maulama na lazima kuwatii hawa viongozi wa nchi wanasema kwa sababu gani kwa sababu viongozi hawa wa nchi wanachukua hukumu za kisheria kutokana na maulama viongozi wa nchi wanachukua hukumu za kisheria kutokana na maulama kwa wanafasiri hapa wa ulul amri minkum alulama wal umara ni maulama na hawa viongozi kwa sababu viongozi hawa wa nchi wanachukua hukumu za sheria kutokana na, maha, na hawa maulamaa kwa hiyo aya hii inaingia pia maulamaa wa ulil amri minkum nil ulama wal umara ni lazima kufuata fatawa za maulamaa usipofuata fatawa zao tayari umevunja msingi katika msingi wa da'wa as-salafiyya al-mubaraka unabaki wewe utakuwa ni hizbi ni katika mahizbi kama walivyoingia hao waliovunja msingi huu wa eh, kufuata fatawa za maulama na tajrihi yao na taadili yao kabla eh, hajakuja Sheikh al-Muhadhir wa muhadhara wa pili nataka kuchukua nafasi hii kuelezea dhiddul ilm dhidi ya ilmu tunajua kwamba dhidi ya ilmu ni nini dhidi ya ilmu ni nini jahl dhidi ya kujua ni ujinga ha? hakuna shaka kwamba dhidi ya ilmu ni jahal na Uislamu unatahadharisha jambo la jahal Uislamu kama ulivyoamrisha ilmu na hapo hapo unatahadharisha jambo la ujinga kwamba hii ni dini ya ilmu si dini ya ujinga al-Imam Sufyan ibn uyaina يقول العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر العلم بمنزلة الإسلام elimu ina daraja ya uislamu na jahli ujinga una daraja ya ukafiri jinsi ilivyokuwa farq baina alilmi waljahl elimu kwa utukufu wake ina daraja ya uislamu ujinga kwa ubaya wake ina daraja ya, ya kufur ukafiri kuonesha kwamba muislamu hatakiwi awe mjinga hajui masala ya dini yake idhan ضد العلم الجهل dhidi ya ilmu ni ujinga na Uislamu unakasifu jambo la ujinga katika aya nyingi walakinna akthara nnasi la ya'lamun watu wengi hawajui eh kuonesha Uislamu jinsi unavyokashifu jambo hili la ujinga يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب hivi wako sawa wanaojua na wasiojua hawako sawa kama isivyo sawa watu wa peponi na watu wa motoni na ndiyo sawa, haiko sawa sio sawa wanaojua na wasiojua kwa hiyo dhiddu lilmi aljahl dhidi ya ilmu ni ujinga muislamu hatakiwi awe mjinga muislamu anatakiwa na ujinga angalau ajue ibada zake naam sio rahisi mtu kuwa, kuwa ana ilmu mpaka kuwafikia hao maulama sio rahisi si jambo rahisi lakini ujue uondoshe ujinga wa, wa, wa ibada zako uwe na ilmu ya kujua ibada zako usi mjinga katika ibada zako ndio inavyotakiwa kwa kila muislamu kuondosha ujinga idhan nataka kuelezea kifupi tu kabla almuhadhiri hajakuja nimepewa saa moja tu ambayo imebakia dakika tano au kumi kwa hiyo kabla almuhadhir hajakuja nitafute haraka haraka maudhui hii ya kukashifu ujinga ahlul ilmi wanatajwa mara kwa mara hata wale waliofariki pia tunawataja mara kwa mara katika durusu zetu katika mihadhara yetu hii yote ni kuonesha fadhila za maulamaa ahlul ilmi mara kwa mara tunawataja Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah Sheikh bin Baz rahimahullah Sheikh al-Albani rahimahullah Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kuonesha fadhila za ilmu maulama wanatajwa kila siku kama si hapa ni mji mwingine watu wanawataja maulama kuonesha fadhila za maulama kuliko watu wengine lakini baadhi ya watu wanadharau maulama baadhi ya watu wanadharau maulama akitaja alim kwa nini hamtaji mtume anataja alim la hakuna shaka kwamba mtume ni dalili lakini dalili hizo tumezipata wapi kwa hawa maulama ndio waliofundisha wakatunga vitabu hivi baadhi ya watu wasiojua eh baadhi ya watu wasiojua ukitaja mwana wa chuoni wanasema ah kwa nini humtaji mtume ndio maulama ndio waliotufundisha hizi hadithi za mtume wa sallam wakatufundisha aya za Allah maana yake na hukumu zake kwa hiyo lazima tuwataje ndio wametunga vitabu hivi kwa hiyo watu wasiojua wanasema kwa nini wanatajwa maulama ndio wanatajwa ndio waliofunga vitabu wewe umetunga kitabu gani utajwe wewe utajwe wewe umetunga kitabu gani wewe mjinga mkubwa hmm. شيخ العلم حي بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم أخو العلم حي بعد موته من علم بعد يكحاي بعد يكفقك بعد ونتاجه أخو العلم حي بعد موته وأوصاله تحت التراب تحت التراب رميم لكن وذو الجهل maitun wa huwa yamshi ala thara mjinga ni maiti na huko anatembea juu ya mchanga anatembea lakini mjinga nani atamtaja yuaddu min alahyai wa huwa adimu anahesabiwa ni katika walio hai kumbe hayumo yupo yupo tu hapa duniani lakini hayumo mtu mjinga nani atamtaja mtu mjinga ha? lakini mwanawachuoni wanawavyoni wanatajwa mara kwa mara kwa sababu ya fadhila zao za ilmu walizokuwa nazo طيب الله سبحانه وتعالى ذم الجهل Allah subhanahu wa ta'ala amekashifu jambo la ujinga akatahadharisha jambo la ujinga na akabainisha kwamba sababu ya iradhi almu'ridin sababu waliopuuza dawa ya mitume na mursalin sababu, sababu yake ni ujinga sababu ya makafiri ambao wamepuuza dawa ya mitume sababu kubwa yao ni ujinga Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea e, kuhusu kauli ya Nabi Nuh alayhi salam alivyoambia jamaa zake wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun mimi enyi jamaa zangu mimi sikuombeni nyinyi mali hayakuwa malipo yangu isipokuwa ni kwa Allah na sikuwa mimi ni wenye kuwafukuza wale walioniamini wao watakutana na Mola wao lakini nyinyi ni watu msiojua walakinni arakum qauman tajhalun lakini nyinyi ni watu wajinga msiojua pia Allah subhanahu wa ta'ala akawataja akataja kwamba ujinga ujinga ndiyo sababu ya qaumi Luti ya kufanya kosa lao kubwa hilo na jarima lao kubwa la kitendo kile cha liwati sababu yake kubwa ni ujinga qala Allah ta'ala a innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun hivi nyinyi mwawaendea wanaume kwa matamanio kuliko wanawake nyinyi ni watu wajinga kwa sababu kubwa iliyofanya kaumu Lut kufanya vitendo vile vichafu ni ujinga wao mtu mwenye ilmu hawezi kufanya kitendo kile mtu mwenye ujuzi hawezi akafanya kitendo kile kichafu jahl jahl vile vile ndio inayosababisha ushirikina jahl ndio inayomsababisha mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu vingine يقول الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون بنو إسرائيل walipomwambia nabii Musa eh Musa tujalie nasi Mola kama walivyo wao na Mola na waungu wengi wale na sisi tujalie Mola wetu Nabii Musa akamwambia innakum qaumun tajhalun nyinyi ni watu wajinga kwa ujinga ni sababu ya kumfanya mtu aingie katika ushirikina أعاذنا الله وإياكم من الشرك كذلك الله سبحانه وتعالى akielezea ujinga kwamba ni sababu kubwa ya maasiya sababu kubwa ya mtu kufanya maasiya na maasiya makubwa ni ujinga يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبة kwa Allah ni ya wale wanaofanya uovu kwa ujinga wanasema maulama kullu man asa Allah fahuwa jahil kila anayemwasi Allah ni mjinga kullu man asa Allah fahuwa jahil kila anayemwasi Allah huyo ni mjinga wa fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilmu wa yathbuta al-jahl katika alama za kiyama ni kuondosha ilmu na kuthubutu ujinga إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل تتكالما زقياما نكوندوش علم نكثبوت جنغ وفي رواية أن يقل العلم ويظهر الجهل كما فكيزي من جيني حديثي هي نكوبنغو علم نكوذهير جنغ جنغ ونكوى مينجي كلك علم وفي رواية أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الجهل ni kuondosha ilmu na kukithiri ujinga kwa uislamu ume, ume, ume dhamu na ukakashifu ujinga katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallam zote zina zinakashifu jambo hili la ujinga na Mtume sallam ameelezea katika hadithi kwamba utakotokea katika umati wangu watatokea katika umati wangu watu ambao sayakunu min asbabi tafarruqiha itakuwa ni katika sababu za kufarikiana kwao mambo mawili aljahlu biulumi sharia kutojua elimu ya sheria ni sababu za watu kufarikiana watu hawajui elimu za kisheria kwa hiyo anawacha kuwa katika jamaa moja anajitenga anaanzisha kikundi chake sababu ni kutojua elimu ya kisheria faljahlu biha yuqi'u linsana fi al-ma'asi kutojua misingi ya kisheria na elimu ya kisheria inasababisha mtu kujitenga akakhalif jamaa jamaa hii moja iliyoamrishwa na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu tumeamrishwa tuwe na jamaa moja waislamu tumeamrishwa tuwe na jamaa moja tuwe kitu kimoja wote wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akifasiri hablullah qala aljamaa kundi moja waislamu wawe na kundi moja usiwe na makundi makundi mengine haya aljahmiya almu'tazila ansaru sunna ni ansaru kadha yote haya ni makundi makundi makundi yaliyotokea ambayo yako dhidi ya jamaa moja vikundi vingi vipo katika Uislamu vyote vimekhalifu hii jamaa moja iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam idhan min asbab at-tafarruq tafarruq tafarruq al-umma al-jahlu bi ulumi ash-sharia kutojua elimu hizi za kisheria kadhalik min al-jahli adamu al-amali bil ilm kutotekeleza ilmu ni katika ujinga mtu umesoma ukajua, halafu usitekeleze yale unayojua, ukaenda kinyume na ile ilmu. Ujinga huo ni katika jahali adamu al-amali bil ilm. Tumeelezea mwanzo wa muhadhara kwamba dini hii ni ilmun wa amal, elimu na utekelezaji wa ilmu, sio elimu peke yake wala amal peke yake. Elimu peke yake haitoshi na amal peke yake haitoshi lazima mambo mawili haya yawe sambamba alilmu amal idhan min aljahli adamu bil ilm ni katika ujinga mtu kutotekeleza aliyojua hii ni katika ujinga na Allah subhanahu wa ta'ala amewakashifu wale ulama asu alladhina yaquluna ma la ya'malun wanaoyasema wanaosema mambo wasioyafanya Allah amewakashifu hao kuna watu wamesoma wakajua halafu wakapinda wamesoma wakajua walikuwa katika mstari ulio sawa katika tarikhi mustaqim halafu wakapinda wakaiacha hii njia ya Allah aliyoiamrisha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili wakaiacha njia ya Allah wakapinda wapo wapo na wanajulikana Allah subhanahu wa ta'ala amewakashifu watu hawa na kuwaambia atamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun hivi nyinyi mnaamrisha watu wema halafu mnasahau nafsi zenu na hali nyinyi mnasoma Qur'ani mnasoma kitabu na mnajua afala taqilun hivi hamtafakari mkatie akilini idhan allah subhanahu wa ta'ala amewakashifu hao waliosoma wakajua halafu wakenda kinyume na ile ilmu yao wakaisoma idhan hadha sababuhu aljahl idhan adamu alamali bililmi min aljahl kutotekeleza ile ilmu ni katika ujinga ni katika ujinga يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي وقد علمت فماذا عملت بما علمت الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه سبحانه جنب كوبا نلوغوبا ميمي نكسماميشا كتك حساب كوانبيوا وقد علمت ويوم سوما وكجوا فماذا عملت فيما علمت جي أمتك هاو يلو je umetekeleza uliyoyajua au umekwenda kinyume na hiyo ilmu yako akhwaf ma akhafu alaikum idha waqaftu ala alhisab ay yuqala li wa qad alimta famadha amilta fima alimta kadhalik min aljahl adamu fahmi فهم wa wad'uhu fi ghairi موضعه kutokuwa na ufahamu wa dalili na kuweka dalili katika isiyo isiyokuwa mahali pake hii ni katika jahali عدم فهم الدليل ووضعه في غير موضعه أو ووضعه في غير موضعه عدم فهم الدليل وعدم وضعه في غير موضعه kutofahamu dalili na kutoiweka dalili katika isio kwa mahali pake hii ni katika ni katika jahili wa hadha natijatu kusuri alilm hii ni faida za ufupi na udhaifu wa ilmu lidhalik wasafa sallallahu alaihi wasallam alkhawarij makhawarij mtume wasallam amewasifu annahum yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahu wanasoma Qur'ani Qur'ani ile haipituki michulinga yao kwa sababu ya ujinga wao makhawarij makhawarij wanajulikana makhawarij wanajulikana wale wanaotoka katika taa za viongozi awwalul khawarij walitoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu makhawarij walitoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib wakenda wakajitenga wakajiweka kule Haraura hawa ndio mwanzo wa makhawarij waliotoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwa hiyo hawa ni wajinga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu khalifa wa nne wa Mtume sallam akawapelekea Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwenda kuwasimamishia hoja makhawariji hao hoja kubwa aliyowapa makhawariji akawaambia undhuru undhuru laisa fikum ahadun minhum angalieni hakuna katika nyinyi yoyote katika masahaba hakuna yoyote katika masahaba amewasapoti nyinyi kuonesha kwamba nyinyi mmepotea rudini katika haki undhuru laisa fikum ahadun minhum angalieni hakuna yoyote katika masahaba ambaye yuko na nyinyi jahl kwa makhawariji ni wajinga mtume amewasifu kwamba ni wajinga yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajira kwa hiyo ujinga Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallam amekashifu jambo la ujinga lazima kusoma ili mtu kuondosha ujinga wake angalau ajue maswala ya ibada zake azijue kikamilifu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin wa yaqin amwabudu Allah kwa ilmu na uhakika kwamba ibada yake hii inafanyika hivi angalau mtu ajue hivyo kuliko kujua mambo mengine ambayo hayana maana watu wanajua mambo mengine mengi ya kidunia ambayo hayana maana yoyote katika dini yake anafuatilia mambo ambayo hana msingi wala hana maana yoyote muislamu anawacha mambo ya msingi mambo ya ibada zake na mambo ya dini yake anawacha anakwenda kutafuta mambo yasiyomuhusu mambo yasiyo maana yoyote katika jali almunazaa wa inkaru ma yajhaluhu kupinga jambo ambalo halijui mtu anapinga jambo ambalo halijui hana ilmu nalo ni katika ujinga jambo ambalo huna ilmu nalo usilipingi kwa sababu hulijui usilipingi kwa sababu hulijui adamu ilmi laysa biilmi kutojua jambo sio ilmu kwa huwezi kupinga jambo kwa sababu wewe mwenyewe hulijui mfano wa huu mfano wa hili ummu yaqub ummu yaqub alikwenda kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al bn Abdullah ibn Mas'ud anhu aliwaambia wanawake wanawake wamelaaniwa wale wanaokata nyusi wale wanaojichuna chuna wale wakajichora chora zile tatuu za kujichuna chuna na maua yale wanawake wenye kujifanya mwanya hawana mwanya lakini wanapanua meno haya ili wawe na mwanya wanawake hao wamelaaniwa wamelaaniwa na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anawaeleza hivi wanawake akaja mwanamke mmoja anaitwa Ummu Yaquba akasema akamkabili Ibn Mas'ud akamwambia mimi nimesoma Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho sijapata laana hiyo unaoisema wewe Allah amewalaani wanawake hao mimi nimesema Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho sijasoma sijasoma laana hiyo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akamwambia in kunti qara'tihi faqad wajadtihi ukiwa umesoma Qur'ani umeipata pia laana hiyo in kunti qara'tihi faqad wajadtihi ukiwa umesoma Qur'ani umeipata laana hiyo imo ama qara'ti qawlahu ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu hujasoma aya hiyo hujasoma aya hiyo alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye alilokatazeni nalo liwacheni hii aya hii ndio ina laana hadithi ya mtume sallam inaotoa laana hiyo hamjalifahamu mpo au mmechoka nasema kupinga jambo ambalo huna ujuzi nalo ni katika jahali kupinga jambo ambalo hulijui ni ujinga adamu lilmi laysa biilmi kutojua jambo si ujuzi kwa kupinga jambo ambalo huna ujuzi nalo hiyo ni katika jahali inatakiwa ulijue kinyume chake ndani nje ndio ulipinge kama limetolewa kimakosa kwa ndivyo alivyofanya huyu Ummu Aqub anataka kumkosoa Abdullah ibn Mas'ud lakini Abdullah ibn Mas'ud akamtolea hoja kauluhu ta'ala wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu akasema bala nimeisoma aya hiyo qala fa inna rasulullah sallam kad naha anhu mtume ndio aliyekataza jambo hilo na aya hii inathibitisha sunna zote za mtume sallam zipo katika aya hii wama atakumur rasulu fahudhu wama nahakum anhu fantahu. Maulama anasema sunna zote za mtume zinathibitisha na aya hii kila alilokuleteni mtume likamateni lifanye, kila alilolikatazeni mtume liwacheni. Sunna zote zinaingia katika aya hii, amri zote za mtume zinaingia katika aya hii, makatazo yote ya mtume yanaingia katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ujinga ni maafa ujinga ni janga katika majanga ya baadhi ya waislamu wana janga hilo la ujinga na hawataki kusoma wana janga la ujinga na hawataki kusoma hii ni janga kubwa sana kwa watu hao ni maafa makubwa kwamba mtu hajui na hataki kujua yani yeye anajua zaidi kuliko hao wanaojua ndio maana yake hataki kusoma yani yeye anajua zaidi kuliko hao waliosoma kumbe yeye ndio mjinga zaidi kuliko dunia nzima ndio kwa nini hutaki kusoma hadha jahil murakkab Sheikh Abu Ismail Sheikh Mustafa George hafidhahullahu ta'ala ameshafika kwa hiyo sina budi kukatisha eh, kalima hili eh, namomba Allah subhanahu wa ta'ala niwafikishe na tuwafikishe sote tuliohudhuria katika muhadhara huu. Sasa hivi namkaribisha Sheikh ndugu yetu Abu Ismail مصطفى جورج حفظه الله من الولايات المتحدة ويلكم ماي براذر ويلكم ماي براذر